Beraz, ondarribira joko dugu datozen eh, minutuetan, eta horretarako, e, ondarribiko udal liburutegira, eh, gerturatuko gara. Eta mm, horretaz, eh, horretarako bakote gebara dugu telefonoaren bestaldean, gote kaixo, eguno, zer moduz? Ondo, ondo, ondo, mi eskez, deitzea eta egunon, bai. Bueno, esango dugu, e, eh, ilaren amarrean, egun urte beteko dira, pierloti daslea hilzenetik. Eta ondarribiko udal liburutegian, e, bueno, ba, berareta soroitu zarete, eh? izan ere mm itzordu bat e, proposatzen duzute larun batean, e, irakurraldi publiko bat, lehenik eta behin, zergatik e, pierloti, zergatik interes hori ba, idazle honi buruz? Bai, bueno, pierloti izan zen idazle bat, frantziarra, eta oso ospetsua bere garaian, ospe hori pixkanaka, pixkanaka joan da galtzen, eta nioztu garegunean jende gutxi ezagutzen du gure inguruan bintzat, ez? Frantzian ba, badu bere ospea oaindik, baino bere inguruan niustut pierlotiren irudia eta obra galdutzat e, eman dezakegun, ez? Orduan, bueno, gure asmoa zen, eh, bere urte hurrenaren, zera, eh, bere diotzaren urte hurrenaren, aitzakiarekin bere obra eta bere figura berriro berreskuratzea eta, bueno, e, jendeari eskaitzea. Uhum. Osongi, eta, bueno, ba, oi, hori balorean jartzeko eta gogoratzeko noski, aipatu bezala ekote, eh, ma larun batean, itzordu bat proposatzen duzute, guardiko amabitan izanen da, irakurraldi publikoa aldiguzu pixka bat azaldu, bueno, ba, nola irangango den? Bai, bueno, gure esmoa da urtean zehar, ekitali eh, eh, eh ezberdinak orkestea eh, perlotiren bere obraren inguruan. Eh, emango du pelikula bat, e, hori, hori izango da udazken aldera. Pelikula bat, itzaldiak bere obraren eta bere figuraren inguruan bueno, eta hemen liburtigan ere antolatuko erakusketa bat. Por cierto, esan nahi zuetu, hain momentu enten, endaiako mediatekan badago, badago zea, erakusketa bat, erakusten de bere garaiko edo pirlo diren argazkiak, irazkiak, eskrekartak eh, eta bat, medio eh, oso interesgarria dela, ni komendatuko bai. jendeari joatea. Mm. dute kainaren 16 arte dagola. Uri. Eta bueno, hori osagarri bat izan daitekeela gure zearekin zenen daian ere e, pirlo delata urte horrena dela eta ere zea E, egingo dute olako ekitaldiak. Bueno, eta gure ekitaldian, larun bat ontako ekitaldiaz, e, zango izango dira kurketa publiko bat, e, nahi duena parte hartu dezake, e, bakarrik e, eh, dibutegira deitu edo guaxa bat bidali, eta pasatuko dio testotxo bat irakurtzekoan jende aurrean. Asmoa da, e, pierlotiren txokoan, hemen ondarbian badugu plazatxo txiki bat, pierlotiren txokoa, jendea estula esagutzen, seguraski hortikan pasatzen du egunero, baino estula esagutzen izen horrekin, eta dago puntalen puntale hau zuan. E, da plazatxo txiki bat, eta hor dago remi jemindibirun eskultura bat, txoria, igual horregatik jendea esagutuko gehiago. Eta hori egingo du, zeren, bueno, e, plaza txorri jarri zioten izen hori, zen hori dago bakarretxea parean, endaian dago bakarretxea, da bai. pirrotirin etxea, orkan eta osoan, uh mhm. eh, eta hor parean dago, eta bueno, e, hori e, pentsatu dugu lekoa proposuna dela, hori egiteko. Horren esaten zuen bezala, izango da irakurketa publiko bat, e, jendea da parte hartu, izango da gauza xume bat, gero jarriko du karpa bat ere, eh, mai batekin, eta hor eh, erakutsiko digu pierlotiren obrak, erosi libutegia dauzkan liburuak, eta jendea konsultatzeko eta behiatzeko, eta mai eramateko ere nahi bat dut. Eta da, azmoa da hori, pixka bat pierlotiren izena, e, e, zea berreskuratzea, bere obrarena ebain, noski, zen obra asko, bueno, asko ez, baina, bueno, baude, e, pasaje basu, batzuk bere nobeletan Ramuntxo adibidez, edo ezagunena hemen, <clears throat> ezaguna, eta hortan e, hitz egiten du ondarri buruz, egiten dire eskalbapen bat, nola egiten dire kontrabando ondarri nintzen daian, atartean, eta gero ere, bago beste, beste, irakur, beste ipuntxo bat esan dezakegu, e, egiten du diskribapen bat, e, lagunitzako mezak e, kaputxinoen konbentuan. Ezo, oso, ez oso, iratzi polita da, eh, mm-hmm. deskribapen zehatza eta beratza dula. Eta bueno, hori da, e, eh, prinsipioz egingo duguna. Osongi, e, e, beraz, e, irakurraldian parte hartzeko, maipatozun. Bai. Ba, hor, bai, bueno, aldez bai, e, zuekin, bueno, liburutegiarekin harremanetan jartzea edo izen emaitea, beharrezkoa da. Egoan azaltzea ere. bertan azaltzea ere. Bai. Norbaiten edo azaldu momentuan, eta, bueno, emango geniok oso, testo lagurrak eta eta simplea dire, osea, ez da, ez da egin behar, edo prestatzu behar, e, sakon. Bueno, baina bestela, e, aurretik nahi baldin badute... Ba, bai, bai, hobe, hobe, hobe, gujakiteko eta antolatzeko, hobe jendea ditzen badu librutegira, edo, edo bihartzen du WhatsApp bat, edo pasatzen da emendikan, edo, bueno, aukera asko dauka. Hori da, eh, aukera asko dauka. jartzeko gurekin bai, hori da. Bai, bai, osongi. E, hor, e, bueno, alde batetik gelditzen zaiguna da azken finean eskualdeko, e, ez bakarrik ondarbitarrak, baita bereziki, bai, bai, ondarbitarrak bai, jendea... Eh, bai, bai. irakurketak, izan bai, bai. erderaz izango direz, eh, bai. bueno, zuritxarrez, e, itzuli euskerara, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez Bueno, bintzago ez dugu aurkitu, eh? Bai. E hori edo frantxezez, hor bueno, testuak irakurriko izango dire gaztelania. Ados, hori esan da, animatzen ditugu baita bai, Ekimen honetan parte hartzeko kote e, esan da, eh, aipatzen dugunak, e, larun bat hauntan, eguardeko amabitan izango da itzordu hau, aurrerago bestelako itzordu batzuk ere prestatuko dituzote mhm. eta, bueno, ba, e, e, joango gara poliki-poliki baitaren oski, eh, aipatzen, Badago ez dakit, eh, aurreatu nahi duzu bestelako itzorduren bat, hemen digutxiri izanen dela, edo... Ez, guen eh, ja uda dator eta udan ja ah, ah ekitaldien eh, martxan jaizten da, baina jau azkenako berreskuratuko dugu eta bueno, lehen egin genuen bezala, bai Frankenstein edo e, joan den urtean txano gorritxorekin, pues, libute gapainduko dugu, jarriko dugu, bueno, pues, o, ezea, mm, pelotiren inguruan atretzoren bat, eta, bueno, loko gauzak. Osongi, osongi. Bueno, ba, osongi, e, guzti horrekin galditzen gara kote eskermila benetan, ba, izatea. Zui, zui, berria zabaltzeko eta laguntzea.